Goizuntan, goiz behin, Frantziako presondegien eh, itzulia aipatuko dugu, egun abiatuko da, abenduaren bederatzia arte, bagoaz estxerat eta sare elkarteak antolaturik eta gurekin antolatzeile eta ibat. Emili martean egunan. Bai egunon. Hala, ipatuko dugu, eh, frantziako presondegien eh, itzuli hori, zehazki eh, eta lehenik, eh, aipatu behar dugu, egoera orokora, eskual presoak, eh, be, eh, zenbaki batzuen emaitiko, zertan dira hor? Beraz, euskal presoak uh, irurunta zazpidira, gaur egun, preso frantzian eta espainian, badira ere uh, atzegian, eh, alemanian, uh, brasilian eta portugalen, uh, frantzian irurgo eta irudira. Eh, uh, presondegitan presion degitan eh, nonko hori uh, eh, loto izanen da gero gure biraren uh, ibilbideari. Jakin uh, behar da ere, uh, bon, denak sakabanatuak dira gehienak, eta gaur egun behogeita iru preso libre goiten alko zirela, uh, be uh, ba hauek didelarik, hogeita bat uh, lajeki didelako, amalau uh, eh, balintzapeko askatasuna lortzen alutelako uh, eh, frantzes estatuan, eta zazpi, beraz, Espainiak estatuan, uh, Europak uh, zigorren konfusua lortzen alutelako. Zatiakin berda gaur egun, preso batzuek badute kondena bat frantzian, eta badute beste kondena bat uh, Espainian, ber uh, bergauzen zat, baina eh, Europak permititzen du uh, eh, zigorroiak konfusitzea, zekitu den. Bata urtzea. eta ez biak mhm, egitea, mm -hmm. doblatzen da. Hala. Eta hori gaur egun zazpi libri zaiten alko ziren horrekin, baina beste amaknaka ondotik. Mhm. gauza importante bat. Hori sartzen da desmartxa batian, erten eh, aldugu orokorki, eh, jomuga da benduaren bederatzia Parisen eta presuak orain, eta hor ere eh, Euskal presuak bereala libratzeko eridirenak, konen aluziak dituztenak, eta mm, horren aldarrikatzeko antolatzen duzue besteak beste itzuli hori. Uri da hor uh, fase honetan eta abenduaren behatziko uh, mobilizazioarekin, manifarekin, sekatzen dena da presoen dozikrean desblokeatze bat. Eh? Eta desblokeatze hori uh, delarik uh, presoen urbilketa eta batuketa, uh, eh, lagiki edidirenen uh, eh, askatzea janduzun bezala, eta uh, eh, balintzapeko askatasuna hoiek lortzea. Beraz, sekatzen dugu desblokeo bat, eta hogegatik abenduaren behatziko manifa biziki importantea da, eta beraz, sare bagoaz eta etxeratek, be, gure karpena egin izan nahi dugu uh, be, bake artisauen, bake gilean dinamika hori, be, bira hori uh, antolatuz, be, iruastez lehenago. Asteuntako berria, DPS hori da estatu berezi bat presoendako, baldintza bereziak ezartzen eh, zaizkie eta zailtasunak eh, ba, abantail batzen ukaiteko. E, estatutu hori zazpieskoal presori, kendu diete, e, nola, nola hartu behar da hori? Lehenik, eh, nustaz, espikatu behar da, uh, gaur sortu dela lan ere bat justizia ministeritzarekin eta uh, Euskal Herriko delegazio batekin. Frantziako justizia ministroaz mintzugin. Bai, bai, behar mm. Eta hori, uh, uh, beraz, uh, ustailaren amajean izan zen lehen bikura bat, ondutik azaroaren, uh, behar gatu, ujiaren emeretzean izan da beste bikura bat, eta beraz, hor uh, azaldu be, lan ere muri sortu zela. Donk hori eh, ala ere eh, informazio eta berri biziki importantea, uh, zelako inoiz gertatu orain arte. Eta beraz, ere eren egun publiko eman dute, beraz, delegazio horrek, uh, beraz, zazpi eskal presoedi DPS estatua kendu zutela. Beraz, baikorki baloratu dute biztan dena, keinu bada, baina uh, ustean aipatu dutan bezala, gaur egun galditua dena frantzes gobernamenduari da bepresoak urbiltzea, batzea, eriak askatzea eta balintzapekoak albidetzea. Hori da, galitzen den minimo bat azkenean eta hori da, Uh, voilà. abenduaren behatziko behatziarekin duguna uh, eh, diomugan. Baina biztan dena informazio positiboa da, gero zangoak lujean ere atxiki behar ditugu, eta eh, zadena irabazia Uh, voilà, zazpiz DPS horiek kenduak izan dizelako, baina lanean segitu gara. Zer alatuko zaie, konkretuki, DPSa kenduz? Be, DPSa da biziki uh, sigurtasun euh, handia duten uh, preso, presoak dira. Uh, bizi balnintzak alatuko dira, uh, adibidez, be, urbiketen zat, en fet, DPS, DPS hainitz ezin dira eman ber euh, modulo dober ber presondegi batean, donk hori aldatzen du. Uh, eta bizi balintzetan, uh, eh, badibidez, ba, uh, eh, atera behar zilarik DPS bat, be bakarrik atera behar da, badu bere eskorta propioa, hor beste batzuekin ateratzen, bon, da, mm -hmm. jango nuke horokorki, uh, balintzen zat, gauzak egresago, eta sustut, uh, begira gauza importante bat. Frantziako uh, justizia ministeritzarekin, laren erimu bat ideki dela, keinu baiko eh, eh lujian atxiki behar direla zangoak egiten eh, eh, duzu, eta keinu ezkorrak izan dira dibidez ion parroten kasuan, baldintzapeko askatasuna onartu dio auzitegiak eta prokuradoreak dei egin du nola espikatu? Oaiko testu inguruan? Nola esplikatu, uh, boionena prokuradoreak betiko uh, jajera ukandu, eh? duela bi haste do iru haste zen orain hausia. gune horretan diskusioak egiten ari dira orain, uh, espero dugu, biztan dena, datozen haste eta hilabeteetan eh, zerbait alatuko dela. Uh, Jon Pajoten uh, usia fite etorriko da, urrengo hasteetan, data finkatu behar da. Baina uh, espero dugu deia usia horretan, uh, zehatz bat. nola espikatu, be momentuz ez dela, uh, erabaki... Uh, Eh, ez direla erabaki zehatzak hartu uh, sail desberdinetan. Eta momentuz duguna, zazpi DPS horrena. Eh, uh, Baina, kainu positiboa dena eta espero dugu hori dela astapen bat bakarrik. Nola abiatuko da, itzuli hori, eh, zer da programa azkenean, zer pastuko da? Beraz, abiatuko gira, be, gutxi horra bera, oren baten burian, bai honatik, e, beho amak pertsonalitate edo eskoalegiko eragileak e, eh, eturriko dira lehen eta parat, hau dena mundu emartzaneko eh, presondegira, hau da, prentsa horreko handi bat, beraz, emanen dugu presondegi horrena intzinean, e, mundu presondegia galdegina delako, euskal presoek eh, gale egiten dutelako presondegi hori eh, urbiloak eh, izaiteko, eh? kolektiboaren uh, eskaera, eskaera delarik. beraz, lehen etapa da uh, behoita amak eragile horiekin prentsa hori emaitea ana, eta ondotik abiatuko gira, beraz, uh, tulu zeruntz, nungu beti izanen gira sortzi kote bat, eh, bira osoan, hor egongo dira uh, etxerateko bikide, Aldi oro aldatuko dira, eh, bertara, bisitara joiten direnak izanen dira, donc Toulousekoak, bela, Emezan eta Mujera joiten direnak izanen dira, Marseillean, mongero aldat, aldatuko dira aldi oro, beraz eta ma bos bat senideak partartuko dute bira, bira osoan, eta gero bagira bagoazeko kide, gero, komunikazioko arduradunak, logistika arduratzen direnak, bo ba, atal teknikoa minportantea bestela ezingo genuke eh, egin bira hori, eh, beraz beti sortzikote bat egonen da, iru hastez, Frantzia trabeskatzen. Zer eginen dugu uh, eh, Tokio hietan, uh, eh, interpelazioa, dienda informatu, uh, eh, iltsatzen gira utetxi do eragire desberdinekin itzorduak ukaiten, uh, ez da bai da publikoak antolatuak dira, prentsa horrekoak, uh, prentsa batzuk ere presondegi batzuen aintzinean, eta uh, jakin behar da, lortzen ari girela ere uh, itzordu batzu, Uh, presondegietako administrazioarekin. Hau da, eskualde mailan, badira zuzendari batzuk, eskualde mailakoak, eta hauekin, uh, beraz, lortu ditugu itzorduak, bai Tuluzen, bai Marseien, bai Lionen, eta bai uh, Dijonen, momentuz, eta bestean erantzunen zain gira. Apirilaren sortzitik unarat, uh, Frantziako gobernuak urratz batzu egin ditu. Iritzi publikoan, uh, eh, sensibilizazio lan horietan, agertuko da, eh, eh, bira edo itzuli hortan, aldatzen ari da iritzi publikoa horrek horki? Be, gu gira, eh, horietan ez gira gu ibiltzen den antolatzen ari han badira lan taldeak, beraz, orain dula bostila bete lanen harri toki bako itxan, gure referentea da giza eskubideen liga, LDH, horiek dute bultzatu erri horietan dinamika hori, eta gehienetan, ama lagun bildu dira eh, antolaketan, ez naguti ala ere, uh, jakinda Euskal Gaia ez dela uh, gai sozial zalentasun bat egi gehienetan. Beraz hori jadanik biziki positiboa da. Iritzi aldaketa bat ez dakit, baina segur da uh, eh, lusokoak eta etaren desarmamenduak zerbait sortu duela, ne ustez, gizartean, eta diendak ez du lehtzen zendako uh, ez den... Uh, pausurik uh, frantzes estatuaren gandik, uh, hemen bezala azkenean, ez da ulertzen, Hala, gero, uh, nire ustez, hemen bezala eta toki hainitzetan deskubritzen dute ere bai gai bat. Eh? Ez jakintasunetik nire ustez batzuak ez dute inoiz, ez dira inoiz urbildu gai ontaz edo ez dute inoiz tratatu, ez jakintasunetik ere. Uh, eh, Gia da batzutan zaila da komunikatzea eskalegitik kanpo eskalegiaren gaiaz, hori egealitate bat izan da azken urteotan. Baina uste dut aietetik orain arte eramana izan den lanaren ondorio bat dela ere hori lortzea. Uh, bala, izan dira bake konferentziak parixena, bo, izan dira laera hainbat ekimen uh, bake prozesuat eskalegiko gai hori sozializatzeko frantzian dena den positiboa da, bada jendea interesatua, eta gero ikusiko eh, bezen bat nola bilduko giren Tokio eta baina albez autetxak prezira gurekin biltzeko. Ez da, hola, ez da sentitzen gauza eskujik pertsona horien gandik, mm. beraz hori positiboa da. Abendoaren e, eh, bederatziko itzordua beraz Parisan, badira esperantza hondiak, horren eh, inguruan, e, indahek asteko emaiten dira. E, Berbada, mm, itzordu hori oino handiagoa izaiteko, ez litaikea behar, eh, behar da, izaitena litaikena, erraiten da, etak baduela barne ez da baide bat eh, garaiuntan, hortik jakin eh, azkar bat edo heldu balitz, elituzke eh, gauzak aldaraztena lorek? Bo, ezan duzun bezala eta erakundea bebere bahne gogoeta batean da, beraz ikusiko zer jaterako den bahne gogoeta hortatik, eta aiek ezango dute zer izanen den, eta ez eh, beste inork. Uh, Nik nire ustez gauk egun, uh, eta Frantzia mailan eramaiten den lanari begira, ez zut uste diendea ogen zain denik. Eh? eman da, denak ados dira jaiteko eta desahmantua da, Uh, ez da gehiago aitzakirik presoiek askatzeko edo jubiltzeko, ez da aitzakirik, egin behar da, bake prozesu batean gira, eh, etapa horiek eman behar dira, biktimen gaia ere bai juhatuz. Ez dut uste diende guzia, eh, do gehiango bat horren zain dela, uh, behar bada uh, podereetan bai, edo behintzat aitzaki hori beti mm. atxikitzen da, pausurik ez emaiteko. Baina ez dut uste hor hortan dela, hortan blokatzen dela gaia momentuz gizartean eta iditzi publikoan. Pro, protagonista bat falta dugu goizuntan, Espainiako gobernua, ez dugu biziki aipatu, ez du bere burua biziki erakusten a, badu beste ikiriteko <laughs> behar bada beste leku batean. Da, bo leheno guti okupatua zelaik ere guti okupatu da eskala feretaz, hor, etak beste eh, aipamen bat egiten balu adibidez, horrek, eh, suposalezake behar da Espainiako gobernuaren ganik haintzin eh, urratxa, zaila erraiteko? Duen uste zaila da erraiteko, ikusiz eta gaur egon uh, Espainial posizionamendua edo zen gaiei begira errango nuke oso posizionamendua etxeak dituzte, uh, diskusiorako ere baia, Uh, beraz, zaila da erraita, gu onmentzituak gira, badela uh, gako bat frantses estatuari begira. Frantses estatuak mugitzen badu, bere jajera mugitzen badu, eta orain arteukan baitu espainolekin ber jajera, eh, maila batean be espainol jajera hori isolatzen da. Eta ala ere, bon frantziak badu den duen podere ala ere Europan eta hori guzia. Beraz, uh, jajera hori isolatzen da. Dunk, oinu gehiago fean, biziki importantea da uh, eh, bala, lortzea frantses estatu horren eh, jajera aldaketa eta lortzen ari gira maila batean uh, uh, zenta ere gobernamenduak uh, eta delegazioak publiko eman dute lan ere mugen osaketa eta horrek erakusten du ala ere zerbait gertatzen aldera gero ikusta sinatz ze pausu emanen diren konkretu praktikoan urrengo etapetan. Baina negia da momentuz, voilà, espanol estatua betiko uh, betiko uh, posizioan dela, hori bai. Emili Marten teraziko dugu Frantziako presondegien itzulia gau, joai, berela, istantean hasten eh, dela, eta guk ere, ihatietan, segituko ditugula zuen etapak zuen behi. Artzen, Emili esker gurekin izan egoizuntan, pasa egunon, eta kasu bidean. Bai, mi esker kasu menen dugu, bai.